prihvatimo kao ono najbolje što prihvaćamo i da nam pomogne uzvišeni Allah u izvršenju onoga što nam je vjerom našom propisano. nakon mjeseca Ramazana vrlo je važno da se čovjek zapita kakva su nam poslije djela. Da li je ibadet bio samo uz Ramazan? Da li su aktivnosti bile samo u tome u barek mjesecu ili su one i dalje nastavljene? Da nam je Bog doznati Ko je od nas i čiji je post primljen, pa da mu mu bare i da mu čestitamo na tome, a da nam je znati i ko je od nas taj kome nije primljeno i ko je udaljen od Allahove milosti, pa da mu ta aziju, što u prevodu kažu saučešće, da mu izrazimo. Čovjek, rekli smo, može znati po mnogim alametima i po mnogim znakovima da li mu je post primjer kod Allaha Đerlešanu. Između ostalog, da li je nakon posta mjeseca Ramazana, krijama i ibadeta koji je u tome mjesecu Mubarek učinjen, da li nakon učenja Kur'ana, da li nakon mnogih zikrova, se s time nastavilo. Makar i u manjoj mjeri, ali je nastavljeno ili je to prekinuto. Da li smo se ustegli uz Ramazan samo od svojih strasti i prohtjeva, pa nakon mjeseca Ramazana, kao gladan i žedan, ponovo se vratili i prihvatili griha na kojima smo prije bili. Čovjek treba da se zamisli i preispita. Prije dana kada će biti ispitivan i kada će morati polagati račun za ono što je radio. I zato je vrlo važno jednom muslimanu da ustraje u ibadetu Allahu dželle Ustrajnost to je ono što je traženo od čovjeka da bude na njemu. Mnogo je toga što čovjek treba da uradi i mnogo je toga što je u mogućnosti da uradi nakon mjeseca Ramazana. Ovdje ćemo početi sa jednim ciklusom kazivanja o tome šta je to u čemu čovjek dalje treba da ustraje. Kao prvo, nema sumnje da je od onoga što učvršćuje iman i povećava iman jednog vjernika, ono što je osnova vjere nakon šehadeta namaz, čuvanje namaza. I namaza čovjek nije oslobođen sve dok se ne susretne sa svojim gospodarom. Sve dok je u životu. Uzvišeni Allah kaže وَعَبُدْ رَبَّكْ حَتَّى je I ibadet čini gospodaru svome, Allahu uzvišenom, dok ti smrt ne dođe. Dakle, do smrti se ibadet čini Allahu dželle ve Uzvišeni Allah nam kaže: hafidhu ala salavati." Čuvajte i pazite namaze. Vassalati gusta i srednji namaz. Vakumu i ibadet Allahu činite i namaz kako treba obavljajte. Lillahi qanitin. Allahu uzvišenom skrušeno, bogobojazno i pokorno. Uzvišen Allah isto tako nam kaže Ja ejuhel ladina amanu rka'u wasjudu wa'abudu rabbakum was'alu l'hajra la'allakum tuflihun Ovi koji vjerujete, o mu'mini, o muslimani, ruku činite, seđdu činite, ibadet gospodaru svome činite i svaku vrstu hajra, na njoj budite da biste bili spašeni. Vidjet ćemo da uzvišeni Allah najstrožije nas upozorava na to da se čovjek ne smije dovesti na stepen da olahko drži do svoga namaza, da svoj namaz upropasti, da ga ostavi, da olahko do njega drži, da ga propušta ili u zadnjem vaktu uobičava klanjati. Kaže uzvišeni Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا I nakon njih dođoše generacije koje namaz upropastiše i slijediše svoje strasti i oni će zasigurno naići na propast. To znači nedržanje do vrijednosti namaza, nedržanje do onoga svega što nam je naređeno da obavljamo, zaista će čovjek tu biti upropašten i zaista po tome se može mjeriti koliko je na pravome putu. Uzvišeni Allah nam kaže kullu nefsim bima kesebet trahine illa ashabel yemin fi cennatin yete sa'elun alil mucrimin ma selekekum fi sekar kalu lem neku minel musallin što znači svaka duša je po onome što je zaradila zadužena a oni koji su s desne strane oni kojima će se knjiga dati s desne strane, oni imaju poseban status. Oni su u džennetima, raspituju jedni druge o zločincima. Šta vas je dovelo u džehennem? Ovi odgovaraju, mi nismo bili od onih koji klanjaju. Dakle, bili su od onih koji svoj namaz upropaštavaju i olako do njega drže. U Kur'anu nam se često kaže ekimu sala, uspostavite namaz. To nije bilo kakav namaz. To nije namaz koji se klanja da se oduži, koji se klanja na kraju vakta. Kao što je namaz opisan u hadisu Resula a.s. da je hadis, da je namaz munafika koji čeka do isteka vremena, pa kada dođe blizu vremena da istekne taj namaz, on da kao horoz kljuca i takav je njegov namaz. Namaz jednog mumina nije takav. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Teškolice onima koji klanjaju, koji olako do svoga namaza drže. Koji ga i hoće klanjati neće, koji ga u zadnje vrijeme klanjaju, koji ne gledaju ruknove namaza, šartove njegove, nego se to bilo kako obavlja i često se radi na račun vjere. Što znači i propusti se namaz, ali se posao radi u firmi i tako dalje. I metak koji je stečen na takav način da čovjek propušta namaz, taj i metak je haram. Kao da čovjek uzme svinjetinu da jede. Makar je ovo halal zaklano meso. Haram je haram. Zbog toga što mu je to bilo uzrokom da dođe do, do toga imetka. Nema opravdanja za ostavljanje namaza jednome muslimanu. Namaz je dakle veza između tebe, o mu'mine, i tvoga gospodara Allaha šanu. Namaz ti olakšava i pomaže da se očistiš grijeha i tovara koje si svojim neznanjem ili nemarom na sebe natovario. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi hadis koji je zabilježen u Buhari i muslimu, a spominje ga i Ebu Davud i Ennesai kao i Al-Hakim u svojoj zbirci hadisa, gdje kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallame men gada ila al-mesđidi aurah. أعد Allahu lehu nuzulan fil الجنة kullama gada avrah. راح. Ko porani u džamiju. Ili ode u džamiju u, da obavi namaz. Allah mu pripremi mjesto u džennetu kad god porani ili kada god ode na namaz. Dakle, odazivanje na namaz u, u džematu. U muslimovoj zbirci hadisa, a i u Buhariju isto tako se spominje hadis isto od Ebu Hureyre radijallahu anhu gdje Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže Ela edullukum ala ma jemhullahu bihi el hataja wa jerfa'u bihi darajat. Kalu bela ya Rasulallah. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط Resulullah wasalam kaže, hoćete li da vam ukažem na ono što čime uzviženi Allah briše vam grijehe i čime diže stepene. Oni odgovoriše, to jeste ashabi, hoćemo Boži poslanića, a on im reče, to je upotpunuti abdest u času kada ti je mrsko i teško. Hladna voda. Tu šeitana prisiljavaš. Ustao i zasna. Teško ti se razbuditi. U hladnoći. Ili kada nisi raspoložen, tada uzeti abdest. Zatim, puno koraka do džamije. Zatim, očekivanje namaza jednog nakon onog drugog obavljenog. Znači, boravak sam u džami, očekivanje namaza, kao da si u namazu. Time uzvišeni Allah briše grijehe i podiže čovjekove deređe i stepene. Prvo, zašto će čovjek biti pitan, jeste namaz. I to smo često puta čuli. Ali neka svako sebe preispita o svome odnosu prema namazu, o svome prisustvu namazu, u o svome poznavanju propisa namaza, o svojoj primjeni onoga što se zna od ovih propisa i tako dalje. Kaže uzvišeni, kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koji je mutefakun alaihi, prenosi ga i Buharija i Muslim, evvala ma juhasebu bihi l'abdu إن l'qiyameti min amelihi salatu. Fa in saluhat fa kad eflaha wa enjah. Wa in fesedet fa kad فقد wa وخسر Prvo zašto će čovjek biti na sudnjem danu pitan prvo zašto će polagati račun Allahov rob na kijametskom danu od svojih dijela jeste namaz njegov. Pa ako je u redu, ako je kako treba, uspio je i spašan je. Uspio je, dobit će džennet. Spašen je, sačuvat će se džennetske vatre. Va in a ako ne bude kako treba, ako bude pokvaren, ako ne bude obavljan i tako dalje, fakad habe wa hasir, onda je upropašten i izgubio je svako dobro. Dakle, po namazu će se računati i druga ljudska djela. Da li se klanja nalakat, da li se klanja kako treba, da li je čovjek prisutan u tome namazu i tako dalje. Dakle, nastavimo sa ibadetom i nakon mjeseca Ramazana nastavimo sa namazima. Svakako na prvome mjestu dolazi farz namazi, jer ono čime se rob može svome gospodaru približiti, čime se musliman, mu'min, vjernik može približiti uzvišenom Allahu Đelešanuhu, da i najbolje jesu farzovi. Kao što kaže uzvišeni Allah u hadisi kuciju, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ I ne može mi se moj rob ničim približiti draži meni osim farzovima koje sam mu naredio. وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ حَتَّى أُحِبَّهُ I neprestano mi se moj rob približava čime? Kad je ispunio farzove, onda na filama. Dok ga ne zavolim. Pa kad ga zavolim, fe ida ahbebtuhu, kuntu sem'ahu ladi jesma'u bi, bi, wa basaruhu bihi, wa basaruhu alladhi يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه Tako se približava rob Allahu svome gospodaru Prvo farzovima, zatim na filama, dok ga uzvišen Allah ne zavoli. A kad ga zavoli, postane Allahova ruka kojom dohvaća. Postane njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim vidi, njegova noga kojom voda. to jeste neće u haram. Čuva se toga. Gleda da uzvišenom Allahu se ne zamjeri. Uzvišen Allah kaže Zasigurno, ako, ako od mene nešto bude tražio, ja ću mu dati. A ako bude od mene zaštitu zatražio, ja ću mu je pružiti. Dakle, to je taj iskreni Allahov rob koji drži do veze između sebe i uzvišenog Allaha i ne prekida je. Ne prekida ove namaze i čuvanje namaza. Sljedeće čemu čovjek treba i nužno je da posveti veliku pažnju jeste učenje Kur'an Kerima. Naš odnos preispitajmo, draga braća, prema Kur'an Kerimu. Koliko, kako se družimo sa ovom knjigom uzvišenog našeg gospodara Allaha Jalla wa ala. Nema sumnje da je Kur'an Kerim život za srca i duše. Nema sumnje da je u tome život i za tijelo. Da je u tome lijek i za dušu i za tijelo. Je li moguće čovjeku da se osjeti neovisnim od svoje duše? Nije moguće mu da živi. Tako treba naš odnos da bude prema Kur'anu i još veći. Da osjetimo da mi bez njega ne možemo živjeti. Da ne bude Kur'an za mrtve, već za žive. Da mi pouke njegove prihvatamo i po i po njima radimo. Kur'an nas upućuje svemu što je najbolje, svemu što je najispravnije i naj, najbolje za nas. Prenosi se u sahihi muslimu. Od e, Ebu Umame El Bahirija da je čuo Božeg poslanika ali i salatu wasalam da kaže ul Kur'an فإنه يأتي يوم القيامة šefi'an li ashabi. Učite Kur'an, Resulullah ali sad sallam kaže. Jer će on doći na kijametskom danu šefa'at čineći za one koji su ga učili. Hadis kaže šefa'at čineći svome društvu. To jeste onima koji su bili uz Kur'an, koji su ga učili, koji su tražili njegova značenja, koji su po njemu radili, koji su ga širili, koji su zasigurno se brinuli ovoj Allahu Đelešanuhu knjizi. Uzvišeni Allah nam kaže وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Onaj ko se okrene od moje opomene, a nema sumnje da je to na prvom mjestu Kur'an Kerim, njemu pripada težak život. Stiješni, stisnut život. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَ A proživjet ćemo ga na sudnjem danu slijepoga. A okretanje od Allahove knjige znači njeno neučenje, nerad po njemu, okretanje od njegovih poruka i tako dalje. Dakle, neispunjavanje ovoga emaneta koji, kojim smo zaduženi. Nema sumnje da je to od grijeha, dakle, napuštanje i Kerima i učenje i da je to od, od gafleta i čovjek treba toga da se u svakome slučaju kloni. I zato u hadisu koji se prenosi i u Buhari i muslimu kaže se La hasede illa fitnetej. Ne može se dopustiti da postoji hased, zavis, osim u dva slučaja. Prvi je رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار Čovjek kome je uzvišeni Allah podario Kur'an, pa ga on uči i po dani i po noći. Druži se s njim. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَرِ I čovjek kome je Allah dao imetak, Pa ga on troši na njegovom putu i po noći i po danu. Ne gleda koliko će potrošiti. Gleda gdje će potrošiti svakako. Jer ga ne rasipa. Jer ne, ne daje onda gdje ne treba. Nego onda na pravo mjesto. Gdje treba. Ali ne gleda koliko će da. Jer zna da ono što da to je njegov. Jer zna ono što da Allah će mu više dati. Dakle, druženje sa ovom Allahovom knjigom i nemojmo ni pošto dozvoliti na sudnjem danu da budemo od onih za koje će Rasulullah alaihi reći ja Kada će reći Allahov Resul, gospodaru moj, zaista je moj narod napustio ovaj Kur'an. Ostavio ga po strani i nije ga učio. I zato stignimo ono što nas je prošlo, ne u našem budućem vremenu ono što nismo učinili u prošlosti. Iskoristimo svoje vrijeme i živimo uz ovu Allahu tabaraka wa ta'ala knjigu. Dalje, od ibadeta u kojima čovjek treba da bude i nastavi nakon mjeseca Ramazana jeste zikrullah, spominjanje uzvišenog Allaha jalla Uzvišeni Allah nam kaže fed ed kurku. Spominjite me. Ja ću vas spomenuti. Bolje od našeg spominjanja jeste to što nas spominje uzvišeni Allah. To što se o nama brini. I zato treba da je jedan mu'min stalno u zikru Allahu. Nemoj šutiti. Prvo što ćete zikru Allah, spominjanje uzvišenog Allaha, spriječiti od harama. Jer svoj nefs, ako ne zabaviš onim što je propisano, dozvoljeno i preporučeno, zasigurno da će tebe, tvoj nefs, zabaviti onim što je pokuđeno, što je zabranjeno i ono što čovjek nikako ne smije raditi. Dakle, da se čovjek zabavi vlahom, da nam se grijesi brišu i da nam se deređe stepeni naši kod uzvišnjoga vlaha povećaju. Kaže uzvišeni Allah u hadisu koga bilježi Buharija i Muslim u hadisi Kudsiju ene inda vanne ene inda vanne abdi bi ja sam onako kako me moj rob kako o meni misli ja sam onako kako o meni moj rob misli وأنا معه حين يذكرني يا سم سنين كدا مسكومني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي كدا ما أوسب سبومني يا نيجا أوسب سبومني وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه كدا مسكومني نا كاكو مسكوبو Među ljudima odabranim. ja toga spomenem na skupu boljim od toga skupa boljim, boljem od toga skupa među melekima وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا Ako mi se približi koliko pedalj, ja mu se približim koliko lakat. Wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. A ako mi se približi koliko lakat, onda ga se ja njemu približim koliko jedan hvat. Wa in jemši A ako mi dođe, ako mi se približi idući, ja mu se približim žureći. Uzviženi Allah, drago mu je da se Allaha sjećamo, da se njemu vraćamo, da smo njegovi. I zato jedan musliman ne treba da šuti. Stalno neka ti je na umu zikrullah. Ideš ulicom, voziš škola, radiš nešto, neka ti je tvoj jezik zaposlen zikrullah. Spominji uzvišenog Allaha dželle Stalno neka si u tome zikru. I to zikru spominjanje uzvišenog Allaha onako kako je propisan. Nikako izmišljajući nešto što uzvišeni Allah nije propisao, niti je sa time došao njegov Resul Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kada govorimo o tome, samo jedna napomena, da je uzvišeni Allah uz nas. Šta to znači? Ima nešto što se zove me'ijetun amme i me'ijetun hasa. Kad kažemo me'ijetun amme, uzvišeni Allah nas sve prati. I uz nas je uopšteno, to jeste svojim znanjem, svojim nadzorom i svojom kontrolom. To je uz sve ljude tako. Sve uzvišeni Allah ljude gleda, nadzire, kontroliše i prati. Ali mu'minima, uz mu'mine je uzvišeni Allah posebno. Što nije uz E to kad kažemo uz mu'mine je Allah. To znači da je uzvišeni Allah uz mu'mine jer ih čuva, jer im pomaže, jer im daje svoju pomoć i potporu. Dakle, Allah uzvišeni je uz svakoga svojom kontrolom i svojim znanjem i svojim nadzorom, ali je uz mu'mine posebno svojom pomoću, svojim potpomaganjem i svojim čuvanjem. U hadisu koga bilježi Ahmed i Tirmizija, a koji je sahih, kaže se, kaže Resulullah sallallahu wa amurukum I naređujem vam, i naređujem vam da Allaha ala spominjete. Zatim nam navodi jedan primjer i kaže كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ fi Kao primjer čovjeka za kojim je neprijatelj za njim izašao. Goni ga, traži ga, u potjeri. Sira'an, žureći. حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم dok taj čovjek nije došao do jedne jake utvrde u koju se zatvorio i sklonio. وَكَذَلِكَ الْعَبْدِ Tako i Allahov rob. La لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله ne može se sačuvati od šeitana osim spominjanjem Allaha dželevala. I šeitan kada napada? Kada osjeti da si u gafletu. Kada osjeti da težiš svojim strastima. Da težiš svojim prohtjevima. Pa ih pretpostavljaš Allahovim propisima. Tada šeitan napada. Tada je on el vas, Koji ti puno se donosi. Ali je šeitan isto tako el Pobjegulja. Bježi Jesi li spomenuo uzvišenog Allaha pobjeći? Ne može ostati. Kod nas je pogrešno ono što se govori bježi ko djavo od krsta. Ne, đavo voli krst. I nema mu ništa draže na dunjalku od toga. Već bježi od zikru Allaha, od istine. Šeitan voli nečist. Šeitan voli nečistoću. Voli kufur, voli batir, Ali šeitan ne voli istinu. I zato bježi od zikru Allaha. Vidjet ćete čovjeka koji je ophrvan šeitanom i njegovom vesvesom, njegovim uticajem, bilo sihrom ili mesom ili nečim drugim, kada se uzvišeni Allah spomene, odmah se pojavljuju znaci da šeitan se uznemirio. Ne može slušati Allahov, Allahovo spominjanje. Od dobrih dijela, a mnogo ih je spomenut ćemo ukratko, dobročinstvo ljudima. Treba u tome napraviti. U tome ustrajati. El ihsanu ila nasi. Nema sumnje da čovjek tu posebno može dosta sevaba zaraditi i zadobiti Allahovu dželle ve ala naklonost. O tome ćemo ako ovo inša Allah podrobnije progovoriti koji su sve to načine da čovjek može ljudima dobročinstvo učiniti. Od ovih dobrih dijela jeste da klanjamo kijamu lejni, noćni namaz. Kao što se klanjala teravih namaz. Teravija se klanjala uz Ramazan. Zašto ne bismo nastavili sa kijamu lejlom i noćnim namazom i mimo mjeseca Ramazana. Spominje se u sahi hadisu od Allahovog poslanika, ali i salatu wassalam, da kaže alejkum bi qiyami lejli fa innehu de'bu salihine kablekum wa kurbetun ila Allahi ta'ala wa menhatun anil ism وَتَكْفِيرٌ لِسَيِّئَاتِ Čuvajte noćni namaz, jer to je put dobrih prije vas i približavanje Allahu uzvišenom ispriječavanje od grijeha i brisanje loših dijela. Dakle, sve se to postiže prijamun lejlom. Kur'anski ajet kaže anil جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ njihove strane se prevrću u posteljama. Oni ne spavaju kao mrtvi, već u svojim posteljama se prevrću, moleći svoga gospodara iz straha i iz nade. I oni od svoga imetka udjeljuju. Dakle, takvi u stvari nisu u gafletu, takvi na razne načine se prisjećaju uzvišenog Allaha ala. Od ovih ibadeta u kojima treba ustrajati, a vrlo je važno da se spomene, jeste teoba, draga braća. Neki ljudi misle da je teoba ograničena samo na mjesec Ramazan. I očekuju mjesec Ramazan da teobe dođu. Jer prošao mjesec Ramazan vraćaju se stari grijesi. Pogledajmo na primjer Resulullah sallallahu alaihi wa sallam ono što se spominje u Buhari, gdje kaže Resulullah a.s. Wallahi inni le estagfirullaha wa etubu ilaihi fil jevmi ekstara min seba'ina mrre. Tako mi Allaha ja u toku dana istighfar činim. Molim Allaha za magfiret i oprost u toku dana više od 70 puta. On kao Allahov Resul, kao Allahov poslani, u toku dana više od 70 puta tih čini, kome je sve oprošteno? A šta je sa nama? Hoćemo li mi mimo Ramazana biti u gafletu? I ovo je jedna vrsta zikrullaha. U drugom rivajetu koga bilježi muslim se kaže Ejuhennas, tubu ila Allahi wa فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم مئة O ljudi, te obe Allahu dođite i molite ga za oprost, jer ja zaista Allahu se kajem i molim ga za oprost u toku dana stotinu puta. Između ova dva rivajeta nema suprotnosti, jer u prvome kaže više od 70 puta, a u drugom rivajetu kaže stotinu puta. Dakle, da učinimo sebi vir i da učinimo sebi jedan princip da u toku dana stotinu puta i stigfar činimo kako bismo se od grijeha očistili. Vrlo važno je da napomenemo da ova sva dobra djela i druga koja ćemo inša spomenuti, da je vrlo bitno kako čovjek da sazna za njih Isto tako i da radi po njima i da ustraje na njima. Dakle, nije dovoljno saznati i naraditi. Nije ti je dovoljno samo saznati i privremeno raditi. Već kad saznaš, radi i ustraj i ustraj na tome. Kaže se u hadisu koga bilježi muslim od Resulullah a.s. što prenosi Aisha radijallahu anha Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa ida amila amelel esbete. Allahu Resul alaihi sallam kada bi radio neko djelo ustrajao bi na njemu. I to treba da je princip jednog muslimana. E, Sobut. Ustrajnost na dobrome dijelu koje radiš. Što znači da ti se to dobro djelo omililo. Što znači da ti je to dobro djelo primjeno kod Allaha Jer dobro djelo povlači za sobom drugo dobro djelo. Ali nikako iz namaza koji čovjek klanja ne može porizdaći dvo. Već se čovjek treba da zapita je li njegov namaz ispravan? Jer kuranski ajet kaže inna salate tenha anil fahša i wal Zaista namaz spriječava od svih vidova nevajalština i nemorala. Što znači, ako klanjaš pa odeš uzeti kamate, klanjaš pa radiš harame, klanjaš pa zakidaš, klanjaš pa lažeš, klanjaš pa varaš, klanjaš pa obećanje ne izvršavaš i tako dalje, znači da to nije taj namaz. I mijenjaj se. Jer Allah uzvišen istinu govori. Namaz sprečava od nevaljaštine. Ako te namaz ne spriči od nevaljaštine, znači da u tome namazu nešto nedostaje. I zato klanjaj i obavljaj i badite kako treba i budi ustrajan u tome što radiš. U muslimovoj zbirci hadisa se bilježi hadis od Resula a.s. da je jedan čovjek došao i rekao mu Ja Resul Allah, kulli fil islami qawlan la es'alu anhu ahada ba'da. O Resulullah, reci mi u islamu nešto nakon koga više nikog drugog neću pitat. A on odgovara Kul amentu billahi thumme stakim. Reci, vjerujem Allaha i zatim ustraj. Dakle, vrlo je važno da čovjek u ovim dobrim dijelima bude ustrajan, da ne bude kampanjac od Ramazana do, do Ramazana, od Bajrama do Bajrama, od džume do džume i tako dalje. Ne, već budi musliman stalno i ustrajno, jer ne znaš kakav ćeš susresti Allaha tabarake wa ta'ala. Dakle, ustraj, ustraj na putu imana, ustraj na putu teube, ustraj na putu istigfara, ustraj na putu kijabun lejla noćnog namaza, ustraj na putu svih dobrih dijela, ustraj na putu učenja Kur'ana, ustraj na putu pomaganja svoje braće na dobročinstvu, podpomaganju svih muslimana, ustraj na, u borbi na Allahovom putu, ustraj u traženju iluma, ustraj u svemu onome što uzvišeni Allah zahtjeva i traži od tebe. Uzvišen je Allah kaže inna ladina kalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alejhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah, zatim ustraju Njima silaze meleki i govore ne bojte se i nemojte rastuženi biti. Budite radosni džennetom koji vam je obećan. Mi smo vaši prijatelji na Dunjaluku i na Ahiretu. Njima, vama pripada sve ono što želite i sve ono što zatražite. To vam je počast i mjesto boravišta od milostivog i koji oprašta. Dakle, na čovjeku je da ustraje na ovim svim dobrim djelima. Još jedno pitanje se postavlja pred nas, a to je kako čovjek da to postigne. Prije svega to će se postići sa Allahovom tebaraka wa ta'ala pomoći. Da zamolimo uzvišenog Allaha dovama našim da nam omili i olakša ibadete. Da ih lako i ustrajno obavljamo. U Ahmedovoj Tirmizinoj, Hakimovoj zbirci hadisa, u hadisu koji je sahih se kaže, kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, ja Mu'ad, Wallahi inni uhibbuk, Wallahi inni le uhibbuk. fe kal, Usike ja Mu'ad, La te da'anne fi kulli salatin, a fi rivaje, Dubura kulla salatin en te kul, Allahumme e'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetik. Resulullah Ali Sadu Selam kaže Muazu, Muaz ibn Djebel, kaže mu, o Muaze, tako mi Allaha, ja te volim. Zatim mu reče, ja ti vasilje činim i oporučujem, nemoj ostavljati u svakome namazu, u drugom rivajetu na kraju svakog namaza, ili nakon svakog namaza, da kažeš, Bože, pomozi mi da te spominjem, da ti zahvaljujem i da te lijepo obožavam, da ti lijepo ibade činim. To je dova koja se uči nakon namaza ili koja se uči u namazu, a to je Allahumme e'inni ala zikrike wa šukrike wa husni wa husni Uzvišeni Allah one koji traže one koji ga mole i one koji nastoje, pomažu u tome. Jer kaže u kuranskom ajetu وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Zaista, one koji se budu trudili, koji budu nastojali, u ime nas mi ćemo uputiti putevi našim. To su putevi ibadeta Allahu tabaraka wa ta'ala. I zaista je Allah svojim prisustvom posebnim, to jeste svojom pomoću, svojim čuvanjem, pomaganjem, uz dobročinitelje. Ovo je obećanje koga? Obećanje gospodara svih svjetova, koji ti kaže i obećaj. Ako budeš se trudio, ako se budeš trudio i nastojao, on će tvoj, tvoj pogled okrenuti od harama. Tvoje ruke sačuvati od nečiste zarade. On je taj koji će svoje srce učvrstiti i sačuvati te od raznih šubi i raznih strasti. Od raznih šubi i šehojta. To jeste razni sumnji i raznih strasti. Dakle, uzvišeni Allah je taj koji će te svojom pomoću sačuvati. Dakle, tražite od Allaha dželle pomoć. Uzvišeni Allah ne ima sumnje da je on taj koji je milostiv i on je najmilostiviji i on se raduje teobi svoga roba. Uzvišeni Allah se raduje teobi svoga roba i navešćemo dva primjera u prijevodu samo, iako svoja a jedan i drugi su u Buhari i muslimu, u Tefatu Kada Rasulullah alaih wasalam vidje u jednoj skupini ljudi koji su bili zarobljeni jednu ženu. Kada je tražila svoje dijete i nađe ga među tom skupinom zarobljenika i uze to dijete da ga podoji. Uze da ga nahrani. Resul Ali Zazacelan gledajući da je prizor reče svojima ashabima, a koristi je svaku priliku da im vad i nasmijat uputi. Kaže, Mislite li vi, šta mislite, bi ova majka mogla svoje dijete baciti u vodu? Kaže ona to nikako ne bi mogla učiniti. A onda Resulullah ali sad sam kaže Allahu erhamu bi min habihi bi voledi. Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove prema svome djetetu. Gle, on nas može kazniti u času kad griješimo. Ali Allah je milostiv. Allah te pušta ne bi li tobe došao. A dođeš li tobe, Allah je draža tvoja teoba od čovjeka koji u pustinji izgubi svoju jahalicu. Ili u današnje vrijeme poklave mu se kola u sred pustinji. Pa nema nikakve mogućnosti da se, da se izbavi. Izgubi više nadu u život i misli da će umrijeti najtežom smrću, a onda dođe Allahovo rješenje. Koliko se taj čovjek obraduje time? Uzvišen je Allah, više se obraduje teobi svoga roba, nego što se taj kome je došla, što se kaže duša, doguži, koliko se taj obradao, veća je radost uzvišenog Allaha, te barek wa ta'ala, teobi njegovog roba. Uzvišen je Allah nam zato يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم O moji robovi, koji ste se ogriješili prema sebi, to jeste, zgriješili ste Allahu, ali je to šteta vama samima. Koji ste se ogriješili prema sebi, nemojte gubiti nadu Allahovu milost, zaista Allah oprašta svima njima velikog širka. Zaista je on taj koji je Al-Rahul Rahim, koji oprašta i koji je milostiv. Allahova, dakle, milost obuhvata sve. Samo je nama da Allaha uzvišeno prihvatimo, da ga volimo, da to ljubav na svojim dijelima pokažemo. I želim završiti ovo kazivanje jednim rivajetom koji je spomenut u muslimovi zbirke hadisa gdje Rasulullah alaih sallatu wasalam kaže Ja ibadi, lau enne evvelekum, va ahirakum, va insekum, va džinnekum, kanu ala etqa kalbi ređulim vahidim minkum, ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم يقول ما نقص ذلك من kaže uzvišeni Allah u ove hadisi o moji robovi da ste vi i prvi i posljednji i ljudi vaši i džini vaši da su kao, kao najpobožnije srce jednog među vama čovjeka to ništa neće povećati moju vlast i moji robovi